Well, ganun talaga. And so, we're live. sa buhay ng Hello. Hello, comics Mahalaga people. <laughs> Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama natin ngayon si RD ah. Aquino and si Francis Martilino. Tapos meron tayong very, very special guest. Uh, matagal na to sa ano, matagal na rin to sa industry ng comics. At alam ko kasabayan mo to kung 'di ba si Carlo. Pa- oh, pa-introduce naman. Talaga. Oh, pa-introduce si... namin ni Arnie 2000... si Carlo. Nung ano... 2011 ako eh. <laughs> Tut ah, mga ganun. Mga, mga kabataan pa. Mga <laughs> bago lang kami. Bago ano lang, lang kami. Taon lang naman yung una ni Ano eh, ano? Yan. Pasok pa si Carlo dun sa ano, Indie Changi Arc. <laughs> Tama. Kahit arc na yun. Ang ganda nung arc na yun. Oo. Oo. Ayan, So, ano na yung mga ginawa mong comics, Carlo? Yung Era of the Kaleidoscopes, tapos yung sa Strange Ayan. Natives. Uh, ano Medyo, pa yung ano pa yung mga ginawa mo? Madami. <laughs> ano, uh, ah, kung sisimulan ko, kasi yung kauna-unahan yung ano, Filipinas, ayun. Medyo mm. matatagal na kasi ang dami ko nang ginawang <laughs> comics na puro indie lang na parang tas ano, parang one chapter na tapos tinatapos ko agad. Ang hilig kong gumawa ng comics na ano eh, mm. puro one shot, one shot ganun. Kasi hinahanap ko sarili ko. uh, <laughs> yung Pilipinas, yung talaan ng mga aparisyon, ano pa ba? Ah, uh, yung afternoon, yung Darwin, ayun, yung Darwin sa Darwin na. mm, yung Darwin, ah. oo. Oh. Diyan, medyo, medyo nahanap ko na yung sarili ko diyan. <laughs> Pero yung, yung mga yung mga nauna mong yung mga naunang mong comics hindi pa ganun yung style mo o ganun na din? Uh, hindi pa. Yung sa una ko yung Filipinos is ano siya eh, manga. Na yung manga na pulido na yung background ko nagro-ruler pa ako. Saka nag-French mm. curve pa ako. Saka yung talaan. May, mahal, mahalungkat ba tayo nun? Uh, Meron ako ah, nun, oh. kaso nawala. Pero Nag-fish eye ka na nun, di ba? Yung mga fish eye yung na... Ah, yun. Eh. Sabi ko, siya oh, kasi... to. <laughs> kasi yung ano nga eh, inspirasyon ko nga dun yung mga manga eh. Di ba napaka-detalyado nila sa background ng Simpo. Oh. Yun. Eh, na-realize ko kasi yung time consumption ko dun eh. Mata- matagal gawin, no? <laughs> Medyo ma- ma- oh eh, wala naman akong assistant eh. <laughs> Yung napansin ko is mas mabilis kang makaka-drawing ng freehand. Yan. Pero, mm. syempre, detalyado pa rin naman kahit freehand. Kahit so, paano, pinanindigan mo na effort. yung ano, pinan, oh, pinanindigan mo na yung pagiging free, ano, freehand drawing. Free, freehand na ako forever. Yun na yung kakakilala ko kay Carlo Rossi. Uh, ano yun? Kung tumira mm. eh, nagkikip Jungi, yung wala uh, ah. direct up Medyo lang naman. Hindi ko kayang gayahin yun. Ganun. <laughs> Grabe. Gin- Kim Jong Gilebos na pala kung si ano. Inspired lang ako doon pero hindi ko kayang gawin yun. <laughs> ano yun, imposibleng tao yun. <laughs> Mga eh. may nakakagawa din eh. Oh, may nakakagawa din pero yung, si Kim Jong Gi talaga yung sobrang sobrang galing na oh. Pero ano, ano, ano eh, medyo uh, hmm. sige. Sige sige tuloy mo lang. Ante, hindi, si, yung si Kim Jong-un kasi medyo nakakakit. Ewan ko ba, sa pag una mo siyang nakita kasi, parang mamamangha ka sa kanya eh. Pero kapag habang tumatagal, parang minsan makikita mo parang may mali din sa anatomy niya eh. Oo. Baka ako lang yun. <laughs> Hindi, magaling siya ano mag-mask. Diba? Magaling siya Mag- mag-mask. Hindi ka titingin doon oh. mali. Oo, oh, yun nga. Pansin Unless mag-zoom in ka, hindi mo makikita. Mm. Oo. Mm. Oh. May mga ano eh. Maganda. Mm-mm. Observation may mga artist, may mga artist ganun eh. Kapag medyo mahina sa, may, may, may ano, medyo mahina sa anatomy, ganyan, dinadaan sa detail eh. Detail. Pero, <laughs> oh, pero, pero si Kim Jong-gi, hindi naman ganun. Mahusay siya sa, pati sa anatomy. Mga Pero kung titingnan mo at whole, maganda talaga kahit may mm. mali pa konti. Uh, mm-hmm. Usually yung nababali yung kamay ganun. Pansin ko. <laughs> Pero skill... Pero na, napapagana, napapagana niya, eh. hindi ko alam kung paano. Oh, skill kasi yon yung pagtago ng mistakes, di ba? Mamamask. Oo, oh, galing. No, skill yun. Yes. Mm, galing Ay, na, pala eh, yung Instagram ko. Ako pag Sana... yung, tinatakpan ko na speech bubble talaga eh, pag pangit na. Walang <laughs> sound effects. Pag, pag nakita mo dun sa pagmamask niya, parang may questionin oh. mo pa sarili mo kung <laughs> tama ba? Oo. Tama, tama ba? Baka pag pa, tama. pag pa, pag pa drawing ko, lalagyan ko mga usok. Ganun. <laughs> o kaya may okay, cloud girl. bubble na yan. Hirap oh, i-edit na yan pag traditional. Nakaharang na yung cloud bubble. Eh. Oo kapag ano, kapag gumagawa, nung gumagawa pa ako ng comics dati na traditional, inuuna ko muna lahat ng speech bubble, tapos mm. Mm. yung yung mga oh, ano, yung mga oh. hindi mo naman dodrawingan, yun ko muna tapos yung natitirang space doon ako nagdo-drawing para hindi oh. sayang yung effort. Sa akin din ganun. Ako dati nung trad eh. <laughs> Walang pwesto yung salita. Mm. Technique ah. yun. Technique yun. Proud Lapis na muna. dati. Sayang. <laughs> Isulat. Baliktad nga eh baliktad, kapag digital, drawing mo muna bago speech bubble sa kayong text. Pero kapag traditional, <laughs> mas advisable yung ano, text muna bago yung drawing para hindi ka magkulang sa space. Yeah. Ayan. So, salamat sa mga early bird, si Jumir Amil, saka kay ah, Mary Ann Grace Lucio. Good evening po, sabi niya. Ayan. Ayan. So, Carlo, ano pa yung, yung ibang mga ginawa mo? Yung kaleidoscopes na ba? Yun yung ah, pinaka-latest. Uh, oh. so, ah, yes. Ayun eh, yung pinaka-latest ko ngayon, yung Air of the Kaleidoscope. Ah, pasensya na kayo, wala akong mapakitang physical copy kasi pati yung browsing copy ko, binenta ko. Ito, ito, meron ako. Wala, meron. Wala. Ayan, ayan, ayan. Ayun, ayun, ayun. Salam. Anong page? Ay, alam mo, nahihirap, ah, Nahirapan ako. <laughs> Ah, uh, hindi, kahit ano naman yun eh. Ayun, salamat. Nahihirapan nga akong mag-drawing ngayong lockdown. Ah. Yan, yan, yan, yan. Oh. Kasi, yeah, nice. <laughs> Pagka ano, yung ginagawa ko yung comics kong current volume, wala akong browsing hmm. copy sa digital ako nagtitingin, sakit sa ulo. Dapat lagi ka nagtatabi. 'Di ba sa ano, saan tayo oh. nagpapa sa Central? 'Di ba nagbibigay sila ng oh. dami copy muna? That yung tinatago. Eh, ewan ko ba kung ba na ano okay, masyado ako nadala dun sa ano eh. Nagtalk kasi ako sa isang school noon. Tapos so, na <laughs> In, hindi, parang in, reward ko dun sa nag-participate ng maigi. Binigay ko sa kanya mm. sa reward din. Eh, mm. yun, na-realize ko, wala pala akong brownie cup. <laughs> Grabe, yung bait, yung buong comics binibigay. Oh. Para kasi ano, Mel parang, binibigay. Ano? Huwag <laughs> naman. parang reward. Pang reward lang naman. Ina, inanap ko yung kopya eh, nasa opisina pala. Tinadala ko kasi yun. Ay, balikan mo, balikan mo muna, RD. Sige, antayin ka namin. <laughs> no, tagal din yung mga yan. Wala isang Malapit sinong role. Malapit office ni RD, isang, isang... <laughs> Sabi ni ano, Pero Allen Gineta, I love you daw. Mm, I love you, Carlo. Oh, eh. I love you din, sir. Ayan, so, oh, may, meron ng ano, may, may bromance na sa ITP Live. Mm-hmm. <laughs> so, <laughs> so, nanlilito ko. sir Allen. Ayan. Ayan, so Carlo, balik tayo sa pinakaumpisa. Ano yung earliest memory mo sa pagdodrawing? Kailan ka nahilig mag-drawing? Ah, uh, yes. Ano, Hindi ko alam kung ano to, eh, grade ano yata ako. Siguro, teen, hindi, grade 1 or grade 2, ganun. <laughs> Grade 2 yeah. Hmm. kasi parang yung kuya ko, nag-drawing siya ng comics noon eh. Na, uh, mm-hmm. ano, parang kinokopya niya yung mga comics nire-redraw niya, tapos iniiba niya yung mga dialogue, ginagawa niya Tagalog para mabasa ko. <laughs> Mm. tapos, na, na-inspire ako doon na ah. gagawa nga din ako na mga doodle-doodle lang, yung sila Dexter, sila Dexter's Laboratory, yung gano'n, yung mga character na ginadrawing ko, sila Goku. Mm. Tapos, ayun, na, ginagawa ko din silang comics, pero pinapabasa ko sa mga classmates ko. Tapos, Ah, grade 1 grade 1 pa lang. Napatuloy yun. <laughs> grade 1. Yeah, eh, pero ano lang naman, parang mga doodle-doodle lang naman yung mga drawing ko. Hindi ko oh, pero, na, nawala nga eh. <laughs> Mm, nawala na lahat. Eh. Una una kong eh, yeah. trinay mag-comics ano pa eh. Uh, grade hindi high school na, first year high school ako nagsimulang mag-attempt mag-comics eh. Ano lang yun, parang mga drawing ko lang ng mga pagkatapos namin mag-quiz, ini- iniipon ko yung mga papel, tapos tinadrawing ako kay mm. likod yung likod. Yung mga nag-taper. Niipon ko yun eh. Mahal ng eh, pakil eh. The best yung panahon na yun, yung talagang comics lang, wala kang pake kung ano. Oo. Oh. yun yung hinahanap ko ulit na feeling sa pagko-comics, no? Oo. Oh, lang talaga. Yung mga, yung, yung mga nasa likod ng papel, dinodrawingan mo. Uh, mm. Ano, kahit na may mga sulat pa yun sa likod, dodrawing mo yung likod. Kasi yun na nalata ka ano, pag nakakita ka ng blank na papel, parang in, ang hirap pigilin sarili mo na drawing. drawingan eh. Oo, oh, na, papagalitan ka ng teacher eh. Na, ano eh, oh. nag, nagdi-discuss siya tapos nagdo-drawing ka eh. <laughs> Yun yung thrill mm-hmm. doon nun eh. Yung di ka mahuhuli ng teacher mo kasi magagalit. Yung challenge. <laughs> Yung notebook ko nun, alam ko, dinodrawingan ko, tapos pinapapunit sa akin na, kasi nga, ano, Ala, yung etiquette daw. Kasi maganda. Na, uh, hindi, yung etiquette kasi kailangan malinis daw yung notebook eh. Ang, um, ang nangyari, parang yung karton na lang yung natira dun sa, sa notebook ko kasi halos lahat may draw. <laughs> Kaya, Bili ka na lang ng bagong ano notebook. Hindi ko ano makakalimutan yun. Mm-mm. Ibang klase talaga. Oo. So, uh, kailan, kailan mo, ang ginawa Kailan ko naman ano, sa notebook, ah, ano eh. Ah, di ba bawal, bawal, ano, dapat malinis yung sulat-sulat mo dun sa umpisa eh. Kaya doon ako sa likod. Mm-hmm. Kaso hanggang ano, pag nagle-lecture ka na, di mo alam nag yung next page puno na pala ng mga drawing mo. Oh, yes. <laughs> Naabot na. Ayan. Ayan. So, sa mga teacher na nanonood, kung meron kayong student, check nyo lahat yung notebook, yung likod, kapag may drawing artist yun. Yun yung isasali nyo sa mga poster making. Yun! Oh no! How to scout. How to scout. Yan. Ayun. Eh, kung sinong pinakamagaling. Best uh, back notebook drawer of all of the class. Ganun. And so, kay, kailan ka nagsimulang ano, mag-try mag-comics naman, Carlo, ng seryoso? Yung, yung art, ah, gusto ko pang pag-aralan yung medium ng uh, yung medium ng comics gusto ko pang gawin. Uh, so, nung high school ako is Ah, uh, ganun pa rin, sa notebook pa rin ako nagdo-drawing. Tapos after noon, na uh, nag, nagsimula na ako magseryoso nung ano, uh, nung college ako nung mga ano to, mga first year to second year college, ganun nag sa mga band paper na ako nagdo-drawing kahit paano. Ah, upgrade na, upgrade. <laughs> upgrade na sa band paper na. Tapos eh hindi ko wala pa akong outlet kasi no kung saan ko i-market 'yan, parang wala lang hobby lang, drawing drawing lang ako. So pero sa DeviantArt kasi yun eh. Panahon ng DeviantArt yun eh. Mm-hmm. Nagpo-post ako sa DeviantArt ng mga pages ng comics ko. No. Tapos may nag-comment na, ah, bakit hindi mo ibenta yan sa Comic Con? sabi ng ganun. Eh, sabi ko, eh, ano ba yun? Mm. Hindi ko alam yun. So, <laughs> chinat ko siya ng chinat. Tapos sabi niya, may ganun, magbabayad ka ng table and et cetera. Sino yun? Eh, nakaset. Mm. Sino yun? Sino ano yun? Sino, yun? Sino, yun? Sino ba yun? Ano ba yan? Oh, basta, <laughs> ano? matagal na yun eh. Marandom na, okay, ano, random na. Mo. Oh. Ah, uh, uh, grabe. Sino ba yun? Basta Salamat random yun eh. Salamat Salamat yun, sino eh, yun. Niya at na, kung, kung sino man. Babalikan ko. Babalikan ko. Nanana- uh, oh, nananawagan po kami yun? kung sino po. Sobrang lalim na nun eh. Uh, yes. Maraming salamat po. Kukukain ko pa eh. <laughs> Pero sige, ba? Mamaya mag-ano ako no, nostalgia trip ako mamaya sa DeviantArt. yeah. Eh, anyway. Yeah. Anyway, yun, na, na pinost ko nga tapos sabi niya, eh, nahaselan ako. Kasi sabi ko, ang hirap, ang dami palang <laughs> eh, ano, gagawin. Mm-hmm. Pero, tapos, eh, hindi ko siya pinansin. Doon naman sa school ko, doon sa college, meron akong classmate na binring up pa rin niya yung Comic-Con, na punta tayo sa Comic-Con. Sabi ko, ah, okay, oh, sige. Sino naman yung ano, magand- klase mo na yan? Ayan, kaya kilala ko na yan si na si Jeffrey yan. Si, ito, yung gumawa ng t-shirt na to. Ayan, yung nag-design yung, yung nag-drawing niyan, si Jeffrey Clarence Apostol. Hindi ko alam kung kilala niyo yun. Ayan, Jeffrey out. Clarence Apostol. Oh, shout yung nag-drawing niyan, mm. inaya ako sa Comic Con Oy, yan. Jeffrey. Sabi, kamusta ka, tol? Yan. <laughs> Shout, Siguro naman shout out, nanonood yan. Shoutout mo daw si Elo. Mukhang ta- Oy, ano, fan mo. Ito, ayan, <laughs> si El. ay. Anyway, ah, ayan. Sinama ko yung sa Comic Con, tapos nakita ko yung, yung sa Star Mall to eh. Ito yung Comic Con ng Star Mall. Star Mall ba hmm. yun? Ah, uh, 2011, eh, 2010. 10. Oh. Hmm. Yung sa show, basta yung sa show. Tapos, mm-hmm. uh, nakita ko yung ano, namangha ako dun sa mga nagko-comics doon na ganun pala, oh. akala ka rin dito. Tapos yung nakita ko yung sulyap na awan. <laughs> Kala Kaya nakita ko yung... Kalakaran eh. <laughs> Ganun pala yun, kako. Nakakatuwa. Uh, nakakatuwa naman pala dito sa comic Mm. Tapos eh, yun, sabi ko next year, kailangan ko sumali dito no matter what. Tapos ayun, mm. na, nakit, nag, syempre, bago ko umalis, eh, bumili muna ako ng Philip Pond, tapos pinapirmahan ko yan, kay Lamel, kila uh, ah. Jocel, kila uh, RH, Mm, RH. De, teka lang, kabisado kayo eh, si RH, si Tepay, si Sir Ian, si Sir Ian Olympia. Olympia. Sino pa ba? Si Makoy. Ah, Kailangan kabisado ko yan eh. Kulang pa, kulang pa. Sino pa ba? May kulang pa ba? Dalawa si, pa. ano, dalawa pa ba? Wait lang ha. Baka patayin ako niyan. <laughs> oh, wait lang, wait lang. nakaka baka ko eh. RH, si, yung gumawa ng lipad, Sir Omeng. Yun! Hmm. Ano? Sino pa ba? Meron ba kulang? Meron, Meron pa. pa. Superhero. Ah, uh, uh, si yung, ano, yung, sir, ano, yung, ang tawag doon? Yung kapangalan ng isang, ano, Okay. uh, kapangalan ng gumawa. Ah, uh, nasa dulo ng dila, pero alam ko yung character niya. So, ah, G, G, ano to? <laughs> Sorry, sir. Ano pangalan? Gio Paredes. Yan. Sir, Gio Paredes. Good. <laughs> Congrats. Ah, okay, okay. So yun, na, na-inspire ako dyan. Yung sulyap mo na yan ang reason kaya ako nag-comics sa Comic-Con. Hmm. So, yun, Tapos ila, yung... after ilang years, sulyap 2 ka na. Ikaw hmm. naman pala. Ay, yun lang. <laughs> Ay, medyo kanilabot. <laughs> Ayan, so nag proceed akong gawin yung Pilipinas. Saka yung <laughs> ano, ibang ano comics ko nun. Yung um, a certain artist journal Sensya na pero medyo convoluted yung titles ng mga comics ko eh. Puro yeah, sa DeviantArt nyo na lang makikita eh. Hinahanap mo yung yeah. sarili mo. Tsaka ikaw oh, yun eh. Mm-hmm. Tapos ayun nga, na... nung sa hmm. pa, parang nung second year ng comic, ay nung first year ng comic ko pa lang na-realize yung Darwin. Na yun talaga yung style ko. Mm. Oh, ito na yata. Darwin na ba yun yung nakasama kita sa table? Kasama natin uh, si Mika? Yes, uh, ah, ah, sila sa Miss uh, Oh, Darwin yun, na yata yun. Tatrabaho na ako sa Maynila. so, ito yung magkakatabi tayo pero hindi tayo magkakakilala. <laughs> Hmm. Oo, oh, yun, uh, eh, yun, yun. Yun yung nakita na sa picture, yung ba yun? Sa picture na lang ah, nakita yun. Ah, oh, ano yung sa yun? picture na lang. Sa, yung Ay, sa Changge mismo. Ah, iba pa, tama. Iba pa, iba, iba pa. Iba pa yata. Tapos lumipat kami sa loob, naghati-hati kami. Ah, uh, iba pa nga yun. Ay, Pero magkakabatch tayo lahat. Classmate ko yun. tayo. <laughs> Doon lang ako nakakita ng title, sa title ng issuesness eh. Sobrang kakaiba nun. Oo nga, eh, pag, pag, pag nire Oo nga, san, san galing yung ganun mo, Carlo? Paano Deliciousness. Ah, ah, random thoughts Hindi ba, lang ano, yun. Eh. Paano, delicious paano evilness? Iniisip. Sobrang ano yan eh. Ah, mm-hmm. paano ba to? Parang one day na lang yata ko, ano, magpapaprint na ako. Nag-isip ako ng title na yun. <laughs> Yun yung naisip ko. Sabi ko, kailangan makaisip na ako ng title. <laughs> Nauna yung comics bago yung title eh. May ba parang... <laughs> Mahirap nga naman mag-isip ng title talaga. Ayun. So, uh, tapos yun yung title talaga. mo, no? Evil Deliciousness. Ayun. Sobrang haba eh. mm kailangan, ano, so, ayun, eh, ayun eh, lang yata talaga paraan para makahanap ako ng matinong title, yung on the spot. Hmm. Hmm. Tapos yung ano, uh, gumawa ka rin sa Strange Native, yung kakulab mo si Pau. Yes. Yun ba yung pinakauna mong kulab? O may ah, yun, yun, pang yun, iba? Uh, una kong collab yung sa asawa ko, yung Redwood. Hindi siya comics mm. eh. Hmm. Comics ba siya? Wait lang. Parang, parang novel siya na ito, light novel. Ano na Ah, Parang pero yun not... Yun yung una mong collab. Oo, oh, yung Red ah. Bull. <laughs> collab. <laughs> pero parang ay, ayaw niya din eh. <laughs> Hindi niya natripan eh. Ay! ah, alam ko kung parang... bakit. Tinitip niya. Ikaw. Ay! Hindi ko na kung makakahanap niya pa yun sa internet. Yun. Anyway, sumunod ko yung kay Sir Paolo Heras na, ng Strange hmm. Natives, Strange 2014 na. Oo. Uh, Mahirap ba na may kakulab na hindi ka, ano, may, uh, uh, may nag may nagdidikta ng kailangan mong i-drawing, ganun. Siyempre naman. <laughs> ganun talaga eh. Mag, uh, may, ano, ang uh, tawag artistic differences. Pero, it's an experience. That's one thing. Uh, may masaya din siya kasi uh, hindi ko alam na maipapakita ko pala yung drawing ko dun sa perspective. Yung perspective niya maipapakita ko in my drawing, parang gano'n. Mm. May, may help siya paliwanag, mm. alis ma-experience mo eh. Yung processes mm. na magpapakita kayo ng script, tapos babasahin mo, papakita ka ng uh, sketches. Yun. May, marami pala siyang versions na mga gusto niyang i-portray dun sa mismong comics. Yung gagawa ka ng options and ah uh, medyo mabigat siyang trabaho pero masaya <laughs> yun. Mm. Mm-hmm. Pero ano, <coughs> willing ka pang magipag-collab o ayaw mo na? Ah, uh, paano ba? Kasi yung oras eh. <laughs> Oo, oh, yun na. Kung marami lang talaga akong oras. Yun. Wala, walang problema sa collab Ayun. kung mabibigyan niyo ako ng oras at assistant <laughs> talaga. Oo. Oh. Tsaka, tsaka lang, pera. Si, tsaka pera. Uh, yan, pera. Yan. uh, <laughs> wala, wala talaga Sim- problema sa collab maliban sa resources lang talaga. Simulang simula pa lang, uh, I'm ba? Sure, ano, I'm sure lahat ng artists gusto makipag-collab. Hmm. Lahat ng artists Oo. gusto nila makipag-collab talaga. <laughs> ano lang talaga, resources lang. Ayun. Hmm. Traditional yung gamit mo palagi, no? Pero recently, hmm. nagdi-digital oh, ka na rin medyo obvious ba yung ano? May, may mga ine-edit ako sa comics ko na digital eh. Para mas mabilis. Mm. Mm-hmm. Ay, <laughs> ah, hindi ko yung, di- yung digital mo, mas makapal yung lines, ano? Oo, oh, yes. Pansin ko. Pag sa trad, mm. yung mas maninipis na ano eh. Oo, oh, ang bilis kasi ng pen tablet eh. Parang ano, eh, ano? yun, point one yata yun. Yung pag trad. Point. Ah, uh, ano, point five ako. Hindi ko alam kung mapapansin dyan sa, sa comics na yun eh. Yung comics na yung cover niyan digital eh. Tapos oh, yung, ito, ito, ito, yung lahat ng yan traditional. Hmm. Pero mukhang konti lang naman yung difference eh. Madadaya mo siya sa ano eh. Sa pag-pencil yung gamit mo sa Photoshop. Parang hmm. la- kalalabasan niya, parang traditional din. Hmm. Pag in-scan mo, ganun din ang quality. Hmm. Ayan. Uh, Carlo, may mga ano tayo, may mga questions tayo. Kung paki, paki-pull up naman ng mga questions natin from our uh, avid... Uh, wait, wait, wait, wait, wait. Habang-habang ino-open ni Kong yung, ano, yung questions, um, anong gamit mo sa digital? Anong mas gusto mo, trad o digital? O love mong both? Um, recently, uh, ah, love ko na both. uh, <laughs> dati nung nagsisimula pa lang ako mag-freelance, traditional talaga, pero habang tumatagal, may, may elements din kasi ang digital na parang trip ko eh. Mm. Uh, mabilis, malinis. No? ito, oh, ito Na, na, na uh, ano ko na. Tsaka mabilis talaga. Pag pag oras talaga yung habol mo, um, nothing is wrong with the no going digital kasi yun yung makakakuha ng ano eh. Mm-hmm. ng less time to work on things. Uh, pero yung ako personally lang to, uh, yung sa digital kasi maganda siya. Kasi may time na naluluto naluluto yung utak ko eh. <laughs> Sa sobrang tagal sa computer, Mm. Kaya mas nare-relax pa rin ako sa traditional kasi walang mm. computer, eh, walang mm. screen, ganoon. Tapos hindi ka mag-zoom in, zoom out. Mm. Ayun. Ano kasi ko, eh, yung, mahirap lang ako, yung lang tablet ko. Yun. Eh. <laughs> Wala akong tablet na yung may screen na para kang traditional din. Kaya sa tingin ko sa ano balance balance lang. 50% ano yung tab- digital, 50% oh. radio. Ano yung gamit mo sa ano sa Nawacom? Yung medium ba o yung small? Ayun, Anong, pinakita ano? niya. Yung ah, ito ba? Ano, hindi ko alam kung ano to eh. Tablet niya. Ayan. ah, ano medium ano yata yan. Medium, malaki. Hindi ko nga din alam. Sobrang tagal na nito. mm-hmm. Wala na yatang, ano ba to? Ayan. CTH, ay ano, Intuos 10 tablet. Dito ka lang, baka wala sa sponsor <laughs> natin hindi, okay lang yan. <laughs> okay lang lang. Uh, Wacom, sponsoran nyo kami ng tabla, tablet. <laughs> And Ay, may tanong si Jumir. Ayan, bukod uh, sa YP mo, sino ang mas gusto mong kakolab? Sino yung mas gusto mo ha? At, bukod sa YP mo. kakolab, Or ano na lang siguro, your dream, dream Pag- collab. Mm, kung kung bibigyan ka ng chance. <laughs> ang dami kasing ano, favorite eh. Dami kong favorite na writer sa Cosmic. Si ano, um, siguro sa experience ko na lang, ang pinaka natatandaan ko memory na gusto kong collab si Sir Makoy eh. Mm, si Ayun. Makoy. <laughs> yun, nagbabalik sa comics Para, ngayon yun. Oh yes. Oo, at writer meron pa siya. Ano? ano eh. Nakamute ka, RD. Ayun. Sir Makoy, the best. <laughs> Ayan. So, qu- kung question, no? Ano yung ito, nakaka- ito. Ito hmm. tungkol sa ano to sa era of kaleidoscopes. Kung Ayan. character ka dun sa story na yon, ano yung art form mo? At Ayan, ano yung effect? Yan. Ayan, kung aware yung ah, audience ano? natin dun sa kaleidoscopes, yung mga tao may power sila. Kung so, sobrang yung, interested sila doon, nagano nagma-manifest yung kar- yung ano yung hilig nila. Yun, Carlo, ano yung sayo? Yung, mga artist na may power. <laughs> Ah, ano, siguro yung yung surrealist, surrealism ni ano Salvador Dali, parang ganoon. Ah, uh, mahilig kasi ako oh. sa mga distorted na bagay. <laughs> Halimbawa, uh, parang ano, pag nakakita ko ng bagay na gusto ko, para gusto ko siyang For, for example, yung pusa, gusto ko mas, siya makita in a distorted form. O pwedeng malaki yung muscle niya, parang ganoon. So <laughs> drawing ko lang siya. Magmamanifest siya in real life, gano'n. Magiging yung unnatural state niya. <laughs> Parang, minsan, hindi ko na ako napapansin yung sa drawing ko, parang ganun yung ginagawa ko eh. Parang malalaki yung uh, muscle, tapos yung maliit yung paa, parang ganun. Parang sa One Piece. Ewan ko pa, parang, <laughs> eh, parang, <laughs> ewan ko pa, natutuwa ako kapag uh, dinodrawing ko ng distorted yung mga bagay minsan-minsan. Ayun, gusto ko ng ganun power walang magsasabi ng mali yung distorted kasi ano eh. Kasi, kasi sadya. Yun, yun ang style mo eh, sadya yun. Yes. Eh. Isipin mo nga no, Carlo, kung kunyari, di ba yun yung art style mo? Tapos, kritik ka na, ano, ano ba yan? Mali yung anatomy. Parang, <laughs> correct mo pa ba yun? Parang given naman na na. Oo nga, hindi. Ano ba yun? Paano <laughs> mo sasagutin yung gano'n, no? Mahirap. Eh, ano eh, style ko yun. <laughs> Ganun. Oo nga, di ba? Parang kundi pa naman. Okay. Oh. Pwede bang defense yun? Oo. No. Pwede ko bang gawin oh, defense? Yeah. Eh, <laughs> mm-hmm. Art yan, art. Oo oh, naman. oh, art. Art. Art. ano, Yung number uh, two. Consistent na na ganun eh. Ayan, oh my God, ang haba yung question. <laughs> Nabanggit mo. Ito, ah, galing pala kay Jermaine tong mga, ano, Jermaine na suriin. Ayan. Nabanggit mo sa compilation ng Volume 1 na si Capis dapat ang bida. Ano yung reason bakit naging si Biko? Mm. And in a way, mas relatable si Capix in regards sa pagiging creative or artist. Ano, uh, ganito yan eh. Ah, kasi yung Ayan. comics ko na yan, nung, medyo, ano, babalikan ko sa simula yung story, okay lang ba? Uh, okay lang, um, okay lang. Kasi, ano, alam niyo yung, yung, meron kasi akong ginagawang comics, yung, nung 26, ay, Noong 2017, ano ba to? Wait lang ah. 2017, mga mid-2017, may ginagawa akong comics na ang title ay yung ang bad uh, badass na boy nilam ang ayun. Hmm. Ah, oo, nakita ko. Ayun, hindi ko alam kung pa kung hindi ko alam kung familiar kayo dun. Ayun, oh, so na, nasa kalagitnaan ako nung paggawa noon nung 2017. Ah uh, tapos yung nasa kalagitnaan din ako ng Darwin na ginagawa ko siya in publication eh may pinuntahan akong publishing company tapos, para, na-reject ako eh. Na-reject ako <laughs> sa publishing company kasi gusto ko i-publish sa kanila yung Darwin, saka yung hmm. Lamang. Ano yan? This spring? Eh, <laughs> pangalan. Ako lang mabanggitin. Ako lang pangalanan. <laughs> okay lang ako siguro. Um, ayun, so yung ano, hindi ko alam kung ano, Adarna ba yun? Adarna, Adarna ba yun? Yung, Anino, ganun? Parang, hmm. ano maalala din. Nalimutan na din pala. Marvel. Ayun, DC? Ang ah, ah, dami nga ah. ba? Ano yung kinantahan ko? after ng <laughs> oh. well, Itago na lang natin sa pangalang publisher. Nalimot ko na tuloy. <laughs> Sobrang tagal na kasi. Kung hindi adahin na anino. <laughs> Ayun. Anyway, uh, naano kasi ako eh. Hindi ko alam kung ang tamang ta- hindi ko alam kung ang tamang term doon eh na discourage. Or yun. Eh parang gusto ko gumawa ng bagong comics tuloy. Ayun. Kaya nagginawa ko yung ano eh Era of the Kaleidoscope. Parang sab- sabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng comics na worthy of ano, uh, being published by a publisher. <laughs> Pero Tapos ito, eh, habang pang... Pero nangyari, sinag-publish mo din. Eh, oo, ang ganun nangyari dito, habang tumatagal, habang ginagawa ko siya, parang it doesn't matter kung publish siya ng isang publisher or anything, parang natuwa na din ako na ako na lang din nag-publish sa kanya independently, ganun. Ayun, parang mm. dahil sa mas, ginawa nila, parang oh, nakagawa mas, mas, ko ng isang buong comics. <laughs> Ayun, kaya parang alaki din ang thanks mm. ko sa ginawa nilang critic sa akin. Noon. Napabayaan ko mm. tuloy yung lamang. <laughs> ano yung mga... Pero itutuloy mo pa rin yun, yung lamang. Oo, oo, oo. <laughs> Sana. eh, gusto ko talaga din ituloy eh. Kapag may free time, free time ako. Tinutuloy ko naman siya. Kasi yung... Naka-one, yung, naka yung lamang mo, ako di... nun this year. <laughs> Oo, di ba yung lamang epic ng mga Ilocano yon Yes, oo. Uh, ang naging critic kasi sa akin sa lamang parang masyado siyang ano, masyadong dark yata or masyadong masyadong ano, ano wild Wow. So, masyadong barigal. Eh. Grabe yung mangyari. nakakatakot daw na ano. Eh, okay, understandable naman yun eh. Yeah, oo nga. Kasi nga, ano sila eh, yung alam mo naman na yes, pag official ka ng publishing. Yun, may mga standards kayo na kailangan sundan talaga. Eh, but pag, yung, conservative, may yung, editor kasi. Yung Darwin um, naman ah, PG naman yung Darwin ah. Ayun nga eh, pa, hindi, parang kasing maliit na plano lang nila yun eh. Parang meron silang initiative na ginagawa na hindi ko nga alam kung natuloy yun eh. Mm. Ayun. Yung parang naghahanap uh, din ah, sila ng mga artist na malapit ng mapuno, mapuno yung book, maging book. Ayun. Hindi ko alam kung natuloy siya. <laughs> Medyo matagal na kasi yun. Eh. At least eh, ah, na pagbuo ko na ng sarili question mo. Ano, Laris? Ayun, pasensya na. May, may question nga eh. pala yun yung... Ay, yung... Yes, wait lang, Laris. yung... Wait lang, uh, yung, yung, sinasa, yung kinakwento ko kasi sa kanina, question din ni Jermaine yun eh. na ano, uh, oh, ayun, kailangan, kailangan ko siyang ikwento kasi talaga eh. Kasi, ano, um, mahalagang factor <laughs> yun. At ngayon, dahil nga nag-comics ako ng bago, yung Era of the Kaleidoscope, at sinimulan ko talaga siya dito sa chapter na to. Ayan, kung si yung nag, nag-ask sa akin ng question kung bakit si si Biko yung nagbida. Ayan, sinimulan ko siya dyan sa chapter na yan. Um, uh, at kung makikita niyo naman dyan sa book, uh, si Kapis hmm. talaga yung intro. So, oh. saan ba yun? So, uh, wait lang, meron ako. Ayan, yung, may mga material kasi. Ayan eh, siya talaga yung eh. bida dyan. Yung part na yan. Hmm. Ngayon, nagkaroon ako ng problem dun sa, nag-introduce ako ng power. Power si, yung character na nakilala niya, si Vico. So, hmm. how do I, ano, how do I answer that? Uh, how do I give a solution to that? So, parang gumawa ako ng chapter before it. Uh, ini-introduce ko yung power, power na yun na hmm. si Biko. Si Biko yung gumaga- hmm. gumagawa nun. Oh. Ayan. Kaya naging, ano kasi ako, ganun akong magsulat ng story eh. Pabalik. Tapos na-realize ko na eh, siya na lang yung bida. Na hmm. critic. Sino pa ba ang pwede ang maging bida na sa mundo ng mga artist? Pakiramdam ko critic yata ang dapat na bida. Parang ganun. Parang maglalabo-labo yung mga artist tapos critic yung bida. Ayun. Kasi parang ang power kasi ng critic parang kapag ka nag kinriticize niya yung art ng isang tao is may mag-evolve siya in kung paano niya tatanggapin yung criticism na yun kung pa ititigil niya ba yung ginagawa niya or hindi na parang ganun. Mm-hmm. Kaya pakiramdam ko si Biko ang tamang lead. Mm-hmm. Pero yung Biko na yan, an- ano, iba iba siya sa mayor ng ano ng Pasig. I, I, <laughs> hindi siya inspired or anything. Kwento si Carlo eh. Meron. So, <laughs> Let's just get it out of the way. ano Sorry. Uh, <laughs> talaga yung mga joke. Ah, may Tapos, tapos ba yun? Uh, ano ba ang tanong niya? Yung kay Lariz, may, sina may tanong si Lariz kanina. Oh, ah, gusto ah, mo yung tanong na ni Clarice. Ayan. Since daddy ka na rin, paano mo minamanage yung time mo bilang tatay at mga commissions mo? ano naman, uh, paano ba? Kailangan eh. <laughs> ano, syempre may time sa baby, may time sa trabaho. Kapag ano, umaga, hindi, masyado ng private. <laughs> anyway, ano, may... Siyempre, <laughs> ano, share-share kami sa responsibility. ano, baby. Oh, shout out kay El. Pakita mo, pakita mo si El. Pakita mo, mamaya. Pinaparinggan, pinaparinggan ako. Ah! <laughs> Pinaparinggan ako, pinaparinggan ko konti lang daw yung contribution ko. Oo. <laughs> Dapat sila rin yung nagtuturo niyan eh, nung pagma-manage eh. Oo nga, bakit ako? <laughs> Dapat sila rin yung ano. Pagkatabi ko sila rin, puro ganyan yung mga kinukuwento niya sa akin, yung pagma-manage ng ano. Kanya-kanyang diskarte yan. Actually, Ayun. kala ko, ano eh, sinubukan ko mag-drawing ng ano, nakakalong yung baby sa kamay ko. Eh, imposible pala. Hindi <laughs> ah, yun, ano yun. Uh, <laughs> delikado, delikado. Pang picture Ayun, lang. Pa, yan, patulogin ko na lang. so, <clears throat> Ayan. Manage, manage lang so, ng time. Mm, Share ito yung next question. Okay. Medyo Given madugo yung mga question here. Eh. Oh. Given na criticism ang art form ni Biko, wini-welcome mo din ba ang unsolicited critics sa gawa mo? Ah, ano ba ibig sabihin ng <laughs> Ah, okay. Yung mga nag-research mo ba yan kanina? Eh. Sa Facebook, sa Facebook, oh. pag lang may magko-comment, ah. pangit, oh. gano'n. Ay, yung, ah, mali yung anatomy. Ay, oh, mali, mali, mali yung anatomy. ah, okay lang yun. Pinapabayaan ko lang yun. Eh, hayaan mo lang silang <laughs> comment doon. At ano, ano ba, may ganun na ba sa akin? lang. Yung sobrang negative naman kasi eh, kapag ka ganun eh. At uh, meron naman nagko-comment sa akin na yung mataas daw yung tenga, uh, hmm. masyadong malayo sa leeg, ganun. <laughs> eh, hmm. ano, tinitake ko siya, tinitake ko siya talaga na i-improve ko uh, next time. Sana makakuha ko, ganun. Hmm. Kasi, ganun. ang totoo naman, lahat sila may paki din sa'yo, eh, no? Kung may, gumawa siya ng oras para mag-comment, So gusto pa Oo, rin kahit na negative pa yung oh, Valid mental fortitude na lang. Oo, yes. Hmm. yun na lang tama, mental tama. fortitude. Tama. Mm-hmm. Uh, kasi nag nagki nagkikritik lang yun kasi hindi siya kaya, hindi niya kaya mag-drawing. Hmm, mag-evolve ka. <laughs> Mag-evolve ka din si tama. <laughs> Grabe. yung iba naman, ano talaga, genuine naman na gusto wag ano. Gusto hmm. tumulong, ganyan. Tama, tama. Ayan. Ayan so, next. Ko nasa, oh, nasagot yung na criticism na yun. Oh. Nasagot na rin Pero yata pangit. kanina na explain. Pangit, kung, pangit naman kung maging sad boy ka tapos pupunitin sad. mo yung comments. Ah, <laughs> uh, oh, post ka na lang. post ka na lang lagi. May, Wala na namang may gusto ng gawa ko. Nagsunog yung nagsunog ng drawings. Oo, huwag ganun. Makabaw-baw na sa sarili. Dami-daming sad boy. Oo nga. sad boy post. Mm hindi hindi na, hindi hindi nasusukat sa kagalingan ang number of likes, ang number of followers and subscribers. Mm. Pero pag mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast at maging 1,000 na, <laughs> magiging ano kami, <laughs> may, ultimate artist. Oh. Uh, oh, oh, oh, art form Ayan, Follow kayo, follow kayo dito sa page na to. Sobrang tagal pa. Ang dami niya matututunan, ang dami niya matututunan dito sa page na to. Mm. <laughs> Oo. oh, bu- bukod sa ano, oh, bukod sa maraming, yes, bukod sa marami kayong makukuhang jokes, gagaling pa kayong mag-drawing. <laughs> Ayan. And, Ito, RD, babasa ng next question. Okay, uh, ito. Super distinct yung style mo. And it fits sa genre and story na ginagawa mo ngayon in the future, tingin mo ba kailangan mo yung baguhin to fit other genres or you'd rather keep it as is? <laughs> ah, yung sa style, okay. Ano, ako na, ah, yung drawing ko, yun na, as is na yun, yung parang manga style na. mm. Ano eh, sa manga ako sumasaya. <laughs> yung style na yun. mm. Ayun, ah, kasi ganito yan, ah, parang parang wala akong nakitang artist na nag nagbago ng style out of nowhere bigla-biglaan. Parang wala akong nakitang ganun. Hindi ko rin alam kung anong purpose nun. Pa, di ba, oh, magta-transform yung style mo organically, di ba? Pag, oh. uh, throughout time. Parang ano, hmm. yung, tingnan niyo yung sa drawing ni, ano, ni Oda. Parang hindi hmm. naman ganun yung drawing niya kay Luffy dati. Na, Oo. Hindi naman siya nagbago ng style, di ba? So, Oo. Gradual siya nagbabago eh. So, hmm, eh, ayun, paganda ay, ng paganda habang tumatagal. Eh. Pati din si ano si, si ano si si Inoue, iba rin yung drawing niya nung simula ng Slam Dunk nung patapos yung oh, yes, Slam oh, Dunk. So, ibang iba. Parang konti ng detalye no, tapos biglang hmm. naging puro hatching na. Oo. Ganun yata talaga Pero deadline eh. din kasi yun eh. Kung kung kunyari lagi kang nagda-drawing, pag kunyari sabihin natin weekly ka, pag drawing ka ng drawing minsan hindi mo napapansin, hindi ka rin pala nag-improve alam mo, <laughs> oo nga, may ganun nga. Eh, so, kung hindi mo namamalayan, paulit-ulit na yung mga mukha mo. Di ba? Hindi uh, nyo na ano yun. <laughs> Parang nagsistick oh. ka doon sa ano Sa yun yung kapag, mo na yun lang. Hindi ka na nag-iisip. Yun may yung ano, kapag um, baka, baka hindi ka na masyadong nag enjoy doon sa process ng drawing. Baka yun, yun. Oo, oh, yung may ganun. Baka na-burn out ka na noon. Na-burn out na. Oh. May suggestion ako dun sa ano, may, hindi ko lang kung ako lang nakakaramdam nun eh, yung parang, may time na parang ayaw mo nang iti- ituloy yung comics mo. Kasi parang ang boring, gano'n. Mm. Pero na-realize ko na parang, kapag ka gumawa ka ng bagong comics, parang doon at doon din naman pupunta yung comics mo eh. Gagawa ka ng story, gagawa ka ng character. Na pang sense, eh, ituloy mo na lang yung ginagawa mong comics, di ba? Like, mm. Na-realize ko kasi yung this, ano, eh, lockdown eh, parang na, na yung sa Pen Lab, napakadami mm. kasi no. magaling mag-comics oh. na inspire ako. <laughs> Parang sabi ko, sabi ko, gusto kong gumawa din ng bagong comics para dito, kaso na-realize ko na, wag, huwag mo Sa lagay na yan. Hindi, eh. ayun nga, sabi ko, pinag niya yung sarili niya. Buti na lang, oh. oo, buti pinigilan ko. Hindi kasi, ano, yung <laughs> oras na masyado na maano sa oras, ah, yung time consumption na. Sabi ni Pero alam mo, Carlo, nung nag-start oh. tayo, no, nung ano, di ba nagkatabi tayo, tinignan ko yung oh. comics mo, tapos naisip ko, parang hindi tama to, ah, kaedad ba talaga natin to? Kasabay ah, natin ah, ba, yung... sobrang pulido na. Parang ang, ang unfair na isip ko noon. Anong comics ba yun? Yung era? Lahat! Lahat! <laughs> Ay, grabe. sa talaan ba? Parang ang unfair naman na hindi tayo lahat. Tapos ito sobrang pulido na yung Iba Yung, eh. tapos, tapos ngayon, ikaw yung na, nahihiya. Grabe ka naman. <laughs> eh, sabi ano? ng asawa ko eh. <laughs> yung tinitingnan niya din yung drawing ko, parang ano daw eh. Pangit daw yung gawa ko <laughs> ngayon kaysa sa dati. Your eh, wife is eh. Ito, yan yung Sabi critic. Yung asawa ko eh. Critic. Pero, oh, uh, critic lang. Okay lang yun. Oh, sa ating Kaya, ano, kasi sinasabi ko sa, sa kanya, intindihin Baka mo siya naman si, yung ano, oras. <laughs> hindi mo nasabi sa kanya, inspired pala si Biko all along. Mm. Siya no, pala yung critic talaga. <laughs> Kasi, Baka. kasi yung B, <laughs> kasi yung Biko, short for BB ko. Hindi, ano yan, kaya Biko pinangalan ko siya eh, na ano, ano na, nagisip lang ako ng pangalan ng pagkain, yung Biko. Ayun. Tama. O yung, may question pala kasi si Christopher. Sabi niya, uh, may karugtong ba yung talaan ng aparisyon? Uh, hindi, ano, mukhang hindi na. Kapag pag wala nakalagay na to be continued, ano, wala na. uh, mo niya yan. Tandaan niya yan. Titingnan ko kung meron. Sinabi ng author tapos, tapos na daw. Tapos na. Uh, oh, wala, wala na ano. Wala na. na customer. Oh my God! Oh my God! Titignan ko kung meron. Patay ako kapag ka meron. oh my God! Oh, check mo mamaya. Sorry. Ano, ito, since nasa Parang, ano alam tayo, ko, topic tayo ng style, ano yung mga influences? Sino-sino yung mga influences mo? Foreign, Ah, local? si ano. Ito nga yun, si, si Kim Jong-gi. Kapal ng mukha ko eh, si Kim Jong-gi eh. hey! <laughs> Pat okay lang yan. At, Or di, kasi natutuwa ako dun sa mga ano niya, yung eh, mga kurba-kurbada ng mga katawan ng mga characters niya. <laughs> Saka yung details. Oh. Tapos Galing si ano, eh. sino pa ba? Uh, si siguro si Norman Rockwell. Mm. Ano yun eh, yung painter na ah, ano. Mm. Sa ayun, eh, sa ano naman sa trad paint naman yun. Kaso hindi ko rin naman makukuha yung style nun eh, imposible. Oh. <laughs> Ang tataas ng standards ng mga ginagayahan ko, masyadong ano. <laughs> Masyadong imposible yung ano, maabot. Ganun ka gagaling. Not <laughs> mataas yung... talaga. Yung, Alam nga naman, ang idol mo yung ano, ang idol mo yung pangit yung drawing. <laughs> Grabe. eh, yun nga. Eh, basta natutuwa ako sa mga style nila eh. Yung sila Norman Rockwell, yung mm. pag nagpaint siya nung ilong nung mga karakter, namumula-mula pa yung parang ganyan. Mm. Parang ang ano, parang oh, parang candy yung mga karakter nila yun. Eh. Ang sarap kayo yun. Ang ano style niya. Pa- realistic pero cartoony at the same time. Uh, shiny. May mga shiny parts <laughs> nakakatuwa. Uh, di ba, di ba nauso yung mga drawing na pula yung ilong? Nauna pa si Norman Rockwell dun sa mga nagdo-drawing nun sa ano oh. sa ah, social uh, media. Yun. Tama, Oo, tama. Eh. <laughs> Mga yun talaga yung ano, mm-hmm. ano pa ba? Si... Ganda Usually, well, lahat, uh, puro manga na yung style ko sa comics eh. Mm. Nabanggit mo dati, so, idol mo si ano, di ba? Si Togashi. <laughs> Oo, si Togashi kasi eh, yung yung writing niya eh, yung yung ah, exposition uh, ano, nakita ko sa ano yung no. explain ng mga powers. Oo. Oh. Actually ano lang yun. naman eh. Nagustuhan ko lang naman niya nung nag nung inanimate na siya eh. Nung comic siya hindi ko siya gusto eh. <laughs> Oo, oh, pero so, binili mo set. Eh. Naging, <laughs> oh, natawa kasi ako eh. Good, good job kasi yung ano eh. Good job yung animation director eh. Palagay ko dapat yung pero DVD yung diba, binili ko hindi yung gano, Gano'n ka matututo eh, di ba? Pag tinignan mo yung, kunyari, anime na, Siyempre, titingnan mo yung manga, yung reference. Oo, ah, oh, yung manga. Naging ganon. Parang nire-reverse engineering mo siya. Actually, oo. Oh, may mga marami din palang genius na ano, marami rin genius na pagkakagawa si Togashi dun sa mga paneling ng comics. Mm. Kaya mm. ano, na, na, worth it din yung pagkakabili dun sa comics kahit na may mga parang unfinished art, artwork siya. Kasi parang nakikita tama- ko yung ano niya. Eh. <laughs> parang storyboards nga siya, storyboards. So, yung parang talagang pero hmm. ano nga, may mga time na magagal, magaling siya mag-panel yung meron dong part na si yung tinuturo niya si Kumugi, si Gon, yung nakaganon siya sa panel. Tapos yung yung kamay niya nakaganon sa gitna ng panel. Tapos may dalawang character dun sa dalawang gilid ng box. Ah, oo. Oh. Parang ang, ang galing, oh, ang galing oh, yung magano, matutuwa ako. Hmm. Galing sa, ah, ano niya. Oh, yung composition pa, pa, pa, sa panel. Parang bibihira, parang Every, oh, every two chapters lang may ganun. pa, <laughs> ah, ayun yung mga hindi mo, ayun yung mga hindi mo magagawa sa animation eh. Uh, oh, ayun nga. May may mga ano eh, may mga may mga magagawa ka pang comics lang talaga mahirap i-translate sa ano sa uh, anime. Oh, ang pinaka hindi ko yung, ang pinaka <laughs> yung hindi ko makakalimutan doon sa Hunter yung ano eh ginawa niya ng ng ano. <laughs> Ay, ang puso, si Sino, Sherman. Sino makakaisip ng ganun, gagawan mo <laughs> yung na. Ano, yung umakyat sila sa hagdan, yung ano, ilang seconds Ay, oh. umakyat sila sa hagdan. Oo. Uh, palagay ko, ano yun, hindi naman na-appreciate ng tao yun ng manga pa lang siya eh. Na-appreciate oh, siya ng tao nung inanimate na eh. Parang oh, napaka-effective niya sa animation. Pag sa anime oh. na meron pa gumawa sa YouTube nung hmm. ano, 'di ba, real time yung oras. Ah, yung real time. nangyayari sabay-sabay. Yes, so ang galing nga. Napaka... Ang galing yung game. Buti, Pero buti na lang sa, talaga yung ano, diba, Sa Ghost Fighter pa lang ganun na siya mag-exposition, no? yung hmm, ina-explain mm, oh, yung mga powers. Sa kanya oh. nauso yung ganun, yung, yung tropes na sa shonen, yung nagkukwento, yung kinukwento nila yung powers nila. Oo, uh, ay, <laughs> ang, diba? ang, actually, personally, palagay ko nga ang babaw nga nung mga power dun sa, ano eh, Yu Hakusho eh. Pero ang, yung pagkaka-explain niya, ang ah, parang uh, importante, oh, di ba? <laughs> Oo. oh, ang nakikita kong ang nakikita kong parallel niyo na sa <laughs> Hunter is yung ano eh, yung mga characters. Parang tsaka yung storytelling niya. Ayun yung nakikita kong parallel niya kung meron man. Kasi yung parang ang interesting nung mga villains niya dun sa Yu Yu Hakusho. Tapos ang interesting din ng mga villains niya sa Hunter x Hunter. Yeah. <laughs> Mm-hmm. Yun ang specialty niya pakaramdam ko. Parang galing din sa Jojo, no? Yung pag-explain oh. ng ah. mga powers. May Jojo din. Oo, oh, ah, oh, ah, actually, parang ang daming ang Jojo <laughs> reference ng Hunter. Oo. oh. Di ba, sinadya, oo. <laughs> so, mukhang idol niya yun eh. Oo. O- I'm not OG, sure. OG. OG kasi. Medyo, Inaalis niya yung mga ability dun sa Jojo. Actually, uh, hindi ko alam no. kung oh. sinasadya niya ni Togashi. Kukuha siya from other manga. Tapos cook, lalagay uh, niya sa oh. manga niya. Tapos gagawin niya maayos. Kung, uh, parang si ano, sino to? Sa Hunter, si, si Meruem. Si Meruem. Oh, diba? uh, Kinuha niya si eh. Cell. Tapos, ang ganda ng pagkakasulat. Seldan Wright si Meruem. Ganun. Kaya nga, eh, galing nga eh yung panis, ano, eh, panis. inaayos niya yung <laughs> inaayos niya yung ano, yung problems ng mga Oo, previous. Sinasadya ano, kaya niya yun, no? Nantotroll siya ng ibang mga... Nantotroll. Pwede. Eh. Yes. <laughs> ganong kagaling. Ay, uh, o siya lang naman yung ano, 'di ba, yung manga creator na kung mag hiatus huwagas. <laughs> marami naman marami. Marami rin si Wala, ano, sa Berserk, sa Berserk Ganun Berserk. din. Me, hindi, medyo may awa pa yun eh. Nagpapakita pa ng chapters yun eh. Kasi <laughs> eh, Tagasi talagang... ang huling... Ano, ang huling niya yata 20 ano eh. 20 ano, December 2018. Yung huling chapter niya. So, ano na, Grabe, anong, two ano years ba? na yun. 2020 na. 2020 Two years na na eh, yun. Wala pa eh. Tapos Oo. yung huling chapter niya, yung ano talaga, yung puro text lang. Tapos may isang ulo lang na maliit <laughs> doon. Oo. Oh, May Kaya, ibang panel na yung mga text na. <laughs> Ano Hindi, isang character lang naman yun eh. Yung mga may nagre-reklamo dun sa panel na yun, isang character lang naman yun na ganun siyang mag-panel. oh, puro text. Niya yun at... Kasi ano yun But, eh, yung ability niya kasi yun eh. Oh, Kailangan yung ano, hulaan yung ability ng kalaban. Ang magulo talaga itong bagong art niya eh. Kaya parang mas uh, maganda hintay na lang sa anime. Tama, yes, tama. Uh, daming characters din. <laughs> daming character. Oo. Oh. Ang dami, no? Parang parang One Piece din, sobrang daming character. O oh, hindi, mas marami pa rin sa One Piece, no? Pero sa One Piece, hindi nag-explain ng powers. Hindi oh, hindi. More, more ano eh? lang talaga. Uh, kailangan yung gawin yung kasi mainstream yung, uh, ano yun. <laughs> kailangan understandable for all ages yun, yung One Piece oh. dapat. Hmm. Mahirap mag ganun. <laughs> Tsaka madali basahin talaga. I- imagine mo kung ano, kung si Togashi yung nagsulot ng One Piece, no? i explain ni Luffy yung powers niya. <laughs> oh. ano? Ma- matalino lahat ng character. ano, tactical yung mga laban. So, tactical lahat eh. Uh, si Usopp. Parang kasi sa Hunter, na, sa Hunter Hunter kasi parang walang bobong character eh. um, <laughs> um, si lahat, Usopp eh. siguro magta-tribe sa ganyan. Kung, <laughs> kung si Togashi writer, si Usopp. Uh, Ayun. Ayan. Ano yung mga ano paborito mong anime? Mali, ano, maliban sa manga, ano yung um, mga anime na nagustuhan? Hmm, mad, medyo madami ni. eh. <laughs> Yung ngayon na lang, ano? Ah, ba, diba, yung recent. Vinland Saga siguro. <laughs> Vinland diba Saga, ba? ano? Ganun lang yung Vinland. Yung ano, yung ano, Golden Kamuy, ganun. <laughs> Yan, yan, ano naganda yun. sa, ma- sa manga ka, Saka, sa anime? Puro historical eh. Ano ba ba? Ay, yung ano, yung sa pareho eh. Maganda naman yung pagkakagawa nila pareho. Yung sa Golden Kamuy lang talaga yung medyo early stages ng anime parang yung may medyo may CGI yung, yung mga, bear, ano. hindi ko alam ba, yung bear, oh, hindi ko alam kung bakit kailangan nilang i-CGI yung bear. Eh. Di ba madali lang hindi naman sa pagmamalabog. hindi, hindi naman, di ba madali lang na may drawing yung bear. Hindi mo oh. naman kailangan i-CGI. Ang alam kong kailangan i-CGI yung mga ano eh, mga mech, mga barrel, oh, Oo, oh, eh, yung bear kasi parang tao din naman yun eh. Er, ano siya, organic na object. Malay mo diba? lang, di ba? Parang... Sa studio, walang mahirapan sila. Bear, diba? Doon sa studio, walang may alam gumawa ng bear. Oo, oh, first time nila na, anong bear? Anong bear pinagsasabi ko yan? <laughs> first time nila na bear. Yan, kasi, kasi naman, ang mga nakapanood na namin, sure, alam nila yun. Uh, maraming, tsaka yung ano, yung wolf din Parang lahat ng hayop yata doon sinisigyo. Eh, si, yun, ano, eh. si Retar, si Retar. Oo, oh, si Retar, yung wolf ni uh, ano, Aino. Oo. Yung Sabi ni Collector... Vinland Saga naman, hindi nila nagawa yun. Ayun, <laughs> eh, sige, ano yan, question? La- lalabas din ba sa Penlab yung mga lumang comics nyo? Baka pwede. Oo, oh, oh pwede, pwede, ano? pwede naman. <laughs> Kailangan ko lang talaga ng ah. oras eh. Yung luma. Sige. Oo, oh, yung, mga, problema. yung mga Hoy! Yung Narinig si Pina. Time. Oo. problema. Just give me time. Exclusive. Ano yung ano mo? din ako ni Sir, ano, ano yung, Sir Bird. Ano mo, Carlo? Yung... mm Ano yung ano, <laughs> drawing habits mo sa paggawa ng comics? Di ba, may freelance job ka, tapos gumagawa ka ng comics. Paano mo sinisingit ah. yung comics sa ano? Ah, uh, paano sa ba? Actually, ngay- ngayong year na to parang ano eh, medyo kakaunti lang din yung time ko mag-comics. Ano eh, kailangan magbabad sa freelancing kasi ngayon maybe baby. <laughs> And ano, hindi mo maiwasan yung personal life eh. Kailangan mong magtrabaho. Tama, Kaya ano, tama. ano, mas ang kung ipa-percentage natin 'yan, parang mga eh, ano, masakit eh, 75% na <laughs> freelance tapos yung the rest na percent ayun yung comics. Ayun. <laughs> Buti Kasi alam mo, habang mo pala ng oras ano eh. Di ba? Nagagawa ng parang no. ako, wala na talaga eh. May free time ako pero hindi no. ko ginagawa. Yung asawa ko nga eh, nasabihan eh. ako na ano eh. Nasabi niya, mas mahalaga yung freelance kaysa sa comics kasi ano daw, <laughs> yung mas kikita daw ako doon. Oh, totoo, totoo naman, naman eh, di ba? Totoo naman. So, kailangan mo talaga hindi, na hindi, oh, reality. Hindi, ito, ito. Hindi ka mapaliwanag, hindi ka mapaliwanag diba? sa kanya yung ano. Sige, real sige. talk lang. Pag oh. yung ginagawa mong comics, indie, di ba? Print mo yan, gagastusan mo. Yung kikitain mo doon kahit sold out pa yun, mas malaki pa rin kikitain mo sa pagko Sa freelance. Kaya mm. parang oh, oh. ka talaga eh. Hmm. Kahit, Hindi, pero yung, ano yun eh, parang sa yung self fulfillment yung uhaw mo sa pag yun doon. create oh, yung story. Ayun nga. Pero kailangan mo kasi mag, madali siguro yan. Kunyari, may, ano ka, may, marami ka ng pera, milyonaryo ka. Madali Tama. focus Pero kung kunyari, yung may pressure ka ng, may mga babayaran, syempre, mapapadalawang isip ka kung ano. Totoo yan. Sana ano pwede sabay, eh, di ba? No? Sana, sana <laughs> pwedeng sabay. Kinukumpit ko yun eh. Kung, kung kunyari, uh, sabihin natin, kung gusto mo mapantayan ng comics mo, yung kinikita mo sa commissions, parang kailangan makabenta ka ng ilang copies per day. Sabi, ipagpalagay natin. Ayun. Hirap na task na. Parang apat, apat na copies per day. Parang, paano mo gagawin yan? Siguro kahit Naku. under a <laughs> publisher, mahirap gawin yun eh, sa Pilipinas, di ba? Kaya, yes, so, magdu- hindi kasi, magdududa ka talaga eh. Hindi kasi primary needs ang comics dito sa Pilipinas. Tama, oh, tama. Ayun, ayun pa, ayun pa. Mm. Parang ano. Na, di ba, Kesa nagko naman dati nung ano, nung kailan ba yun? Yung may mga nababili pa sa bangketa ng mga comics noon. Na, ano, sayang yun eh. Sayang yung culture na yun. Uh, sayang ano, yung culture rock, na yun. Hindi ko alam kung bakit na. Mga komikero noon sa pagkakwento ni ng uh, daughter ni mi, nung nag-anniversary uh, uh, yung Pengoy, ah. parang yung uh, ang ang touring sa mga komikero noon, rockstars talaga eh. <laughs> Ay, ah, meron pa rin eh. namang rockstar. May, may, may, may nag-iisa pa rin rockstar ko, komikero. Oo, oh, may rockstar na. Ayun. Eh. mga manics. Si manics. Si manix, literal. Eh. Literal na rockstar. yeah, <laughs> literal. Pero dati halos lahat, di ba? Hindi nyo ba naisip oh. yun na baka pinanganak tayo sa maling panahon? <laughs> binabrowse ko yung mga lumang comics noon eh. Yung mga, may mga kulay. Ang gaganda ng, napaka-vibrant ng mga kulay niya. Naman, Parang mga kayo nung mga kasabayan natin kung sakali. Oo, oh, tayo nag-drawing ng ano, mga kick fighter, Dragon Boy, yung mga... Ay, bumili, bumili ako ng fighter nung grade 6 ako. Maganda, no. <laughs> hindi mo <laughs> alam na Hindi mo alam na Street Fighter yun. Oo, hindi ko nga alam. Saka yung Dragon Boy. Meron. meron. Yung <laughs> Parang may X-Gen. kamukha ito. <laughs> X-Gen. Ayun, eh, Tama na. anyway. Tama na, tama na. Ayun, <laughs> so, napab- napabili ako ng siyempre. Eh. Comics pa din yun eh. Ayun. Hmm, tama naman. Oo. Support. Nagagra- support oh, local. nene, nagagravitate lang tayo doon. Basta nakikita. Eh, drawing tayo, syempre nagagravitate ka sa mga drawing din. Oo. Hmm. Tatamaan na tatamaan mo yung topic, you eh, know, matter what. Oh, tsaka wala pang mga Facebook mga tao noon, di ba? So, ano, parang um, mystery talaga lahat eh. Para no, sa culture sa crush na, no? Eh, sa culture may crush. Mga, di ba? May mga commercial-commercial lang dun sa mga comics. Mm. Oo. <laughs> Yun pala, culture crush din. Nakabili rin pala ako yun. Ayan. <laughs> may nagtanong dito kanina, Carlo, sabi niya, na ano ka ba, na, na, me, na may mental block ka ba? Yung tinatamaan ka ba ng ganun, yung parang ayaw mong mag-drawing, wala ko sa mood. Interview ako madalas na may mental block. Eh. Ah, sa drawing. Ah, oo naman. Hindi ko alam mental block tawag dun eh. Yung pag nag-drawing ka, nang nasa kalagitnaan ka na, uh, ilulukutin mo yung papel. <laughs> tapos ulitin mo, tapos lulukutin mo. Art ulit. block. Art block ano ba tawag doon? Art block ba yun? yun? Art block ba yun? Ganon, siguro ganon. Pero Usually nangyayari yung sa akin pag ano ah. eh. Pagka personal art na, block yun, yung block. stand-alone na drawing. Art. Yung sa mga, art block. oh, ganon. Nilulukot mo talaga yung, yung papel? <laughs> eh, hindi naman. ginagawa ko scratch, siyempre. <laughs> Tayang eh, <laughs> mahal. Vellum. Oo nga, grabe. <laughs> Ang hirap lukutin. Hello? Ano? May effort. May Medyo, effort lukutin. Sayang yun. Mahirap. Siguro titigla, titiglupin ko at least. Hindi lukot. Para kung gusto ko ituloy, i-ano ko na lang ulit. And question from Ignis. Oo. Oh. Sige. Ay ano mga sir, sorry noob po. Tanong lang kung gagawa tayo ng sarili nating comics per month, ano po kaya sweet spot hmm. na sahod na sa ay maganda yan usapang sahod thank you yan, po mga sahod. sir uh, siguro mga 5,000 5,000 mga 10,000 per page no ay <laughs> ah, ano daw ano ideal ano ideal na oh, ano nga haba mahirap na nila ano ba market <laughs> kaso yung mahirap iyan ano yan yung total na page i-factor din yun. ay ayan, ayan. Oh, sige, sige. Ma, ito pagpalagay natin. Yung mga totohanan naman. <laughs> monthly 20 pages. Ayan, magkano sa tingin nyo? Monthly 20 pages. Oh, Teka lang, ano bang sige. costing niyan? Nako, <laughs> hina pa naman sa math. Sa costing na lang. Sige, magbigay tayo ng <laughs> diba? figure. Ano? Magkano sahod? Per page. Sa akin, per page talaga eh. Ah, hindi. Oras kasi ang binabayaran. Halimbawa, parang ano, oh, Ha? Sino ba makauna? Sige. 100 USD per page. 120 pages. Bale, 5,000 per page? 5, 5,000 times 20. Siguro, siguro kung ano, kung Siguro kung Check ko 40k ano, ako, siguro 40k per, per <laughs> month. Alam ko may Teka, presyo ayun. Eh, yan eh sa mga manga artist. Kal, kal, kal. Sa Bakuman may binigay na figure eh. Ano, 5,000 per times 20. 100,000 per month. There. Oh, okay. O, oh, divide Sweet. natin by 30. Bale, 3,333 per day ka. Pag ganun. $20,000. dollars. Pwede na. <laughs> <laughs> no. Okay oh, hindi, ko pa rin ma ano, <laughs> hindi ko ma-ensure pa rin eh kasi depende nga sa costing oh, talaga. Malaki naman Pero, yung sahod kapag sa Japan. Sino, eh. sino kumpanya naman magbabayad ng ganyan, 'di ba? Parang Oo, oh, yun nga eh. Mahirap. Yan. Parang ma- para sa kung ano. Gagastos sila sa marketing. Kailangan sa marketing Diyan. pa. Okay na 'yon. Ito ang format. Oo. Oh. Mm. O sana nasagot natin yun. Wala. Okay. Ah, ako, ano, ang, ang merong nag, sa fiber, merong mm. naniningil sa akin, oh. ano eh. Ay, ang binibigay sa akin, $20 dollar sa purchase daw eh. Kaya nga, mga writer na laging naghahanap ng, naghahanap ka. Hindi, ano tinatanggap ko, ano tinatanggap ko yun. Ah, kailangan matapos mo siya ng 30 minutes. Huwag oh, sa kalingita, Carlo. Huwag ka tatanggap ng... <laughs> <laughs> Talaga. Ayun, eh, naalala ko yung comics mo eh, yung, yung commission na eh. maraming drawing sa panel, yung, yung madugong <laughs> ano, framing. Wag. An, hindi ko makakalimutan yung Francis eh. I, i ano, window iba? mo yun, i-window mo yun. Kunyari, oh. bayad niya, dapat mabilis ganito, lang din. Dapat mabilis lang din. Uh, yung effort na i-google, yung, ano, i-google mo, itatansyan mo din. Na yung ano, gusto ko itanong sa'yo, Francis, yung ano, yung ginagawa mong trabaho na comics noon. Alin? Yung, yung, yung madugo yung framing. Ah! Ano ba oh, yun? wala. Ayoko yun. Sinukuhan ko talaga yun eh. Binigay ko kay, ano yun? Binigay ko ah. kay Ron. Pero ang laki ng ah, bayad kasi yun, yun eh. Mm. Ano siya? Triple? <laughs> parang ano yun eh. Makagawa, makagawa ko isang page, bayad na rent ko. <laughs> Pero ano pa rin yung stress? Order nun, order pa lang, pamatay ka eh. Hmm. mm. Tapos wala siyang pakasastorya. Basta malagay ko. Basta malagay ko daw lahat doon. Wala siyang ano. Parang pang flex lang ng art, ganun. Pang flex. Eh, lang. Eh gusto ko, <laughs> eh, gusto ko yung nagkukwento talaga yung yung nagpa-panel ako, mm. yung may sense yung pag-compose ng page. Ayun. Kaya ayun, bin- binitawan ko na lang. May, eh, headache eh. Hindi Ayan. worth nung stress. Oh. Si Kong yung ano, godfather ng mga nagko-comics. No? Itong trabaho, ito trabaho. Yan. Sa'yo na yan. Okay, eh, nakikita ko nga eh. Ah, trabaho. Dami hindi, tamad ako. Ako lang kaya tumanggap. Ah. Oo, tamad lang ako tumanggap. Gawa eh, ka ng studio dito po, mm. hotdog oh. studio. <laughs> Tapos ako napapasa. Uh, minsan may, ano, eh. ano? eh. Medyo mahirap din magbigay minsan eh. Kasi baka mamaya eh, ako yung babalikan ng kliyente eh. Ah, bakit oh, ganito yung ginawa? Ayan pa, ayan mm, pa, ayan pa. Ayan, yan. Mm, Naging problema ata yan ikong eh. Mm. Kung mag, ano, kasi nagma-matchmaker ako, eh. kunyari, ito yung writer. Kung yung writer late bagbayad, mm habulin mo yung writer. Kung yung no. si artist naman, nagpresenta, tapos biglang siya naman yung nagtupak, kasalanan niya. Pero pag ikaw yung, oh. pag ikaw yung nag-refer, parang partially kasalanan mo. So, oh. doon ako lagi sa mga <laughs> kakilala ko muna. Mm. Yeah. Mi- minsan kahit ng mga kakilala mo, hindi mo alam sila pala yung nang nang Actually, eh. ka- eh. Kaya... kasi pag pagkakilala mo, <laughs> parang mas relax sila yung ganun. Hmm. Hindi nila... Na, kasi referred. Hindi nila, Totoo. hindi nila treat na work kasi si ano naman eh, kaibigan ko naman si ano eh. Parang ganun. Natitake take for granted. Ayun. Mm-hmm. Pero hindi yung guarantee. Kaya ako minsan kahit kakilala ko, pag hindi ako sure, hindi, hindi Tama. na lang, hanap na lang kayo. Kaya minsan oh. din, mas okay kung nakatrabaho mo na yung ire refer mo. Para alam mo din yung work ethic niya Mm. Mm. Mahirap eh, mahirap. Mahirap kung mahirap. ano, kasama mo lang siya sa, kunwari, kaibigan mo nga, kasama mo lang hmm. siya sa kwentuhan, ganyan. Eh, hindi mo pa nakakatrabaho, hmm. mahirap. So, mas okay kung natin-sting pa oh, natin siya. Masisira oh. pa mga yung hmm. pag yeah. pagkakaibigan nyo, no? Naging hmm. personal. <laughs> Oo. Oh. Oh. Pati mo din knowing yung ba, ba't ang bakit ang background dito sa... Oh. Oh. Ganun pala yung, siya. Bakit yung uniform mo, DDS? Storyboard siya, eh, no? <laughs> Mga storyboard. hindi ako Wag TDS, man. pero... Huwag <laughs> muna, Mel. pero meron ka nun, Carlo, nung mga commissions na comics, meron ka? Oh, meron naman. Yung mga 50 pages, ganun. Uh, pero ano yan, eh, ginagawa ko parang one page. Mga two page per week, ganun. Three page per week. Kasi hindi lang uh, comics <laughs> eh. Madami pong iba. Yeah. Oh. Tapos ano, yung mababang ano eh. Yung nang babarat kasi sila eh. Oo, oh, kailangan pag, yung... Pag, um, kasi oh, barat, barat eh, siya diba? pero madami. Oo, oh, madami. barat pero madami kaya ang... Diba? Oh, ang trick mo doon na kailangan. Oh, bilisan, bilisan mo na lang yung gawa. Parang ganun. Ayun, hmm. tama. Pares kayo ng payo. Bilisan. Ang, ginag- hmm. ang ginagawa ko kapag may chance, kapag may chance, nag-aaral ako ng mabilis na way para i-drawing yung isang bagay. Kasi kapag lagi mong ginagawa, nakakahanap ka ng shortcut. Oh, so, actually, yun, ikaw, tao. ikaw ang nagsabi nun, Mel, eh. Yung sabi Ayan, mo na, so yung $5, dollar, yung $5 dollar ka mo kailangan gawin ko in a minute, ano ba? <laughs> Minute ba? Ayan, ayan. Five minutes? Kuya Ben! Oo. Kasi uh, ah, malakas. Medyo may utang na loob din ako yung email na yun eh. Kasi nag, nagbigay sa akin ng fiber yan eh. Ayan. <laughs> Kuya Mel. Hanggang ngayon, hanggang ngayon nagpa-fiber pa rin. Oh, si si ano, si Kong tagabigay ng work, ako taga-advise 'yan. Sinabihan ako ni, ano, sinabihan ako ni Mel nung ano, nung 2014 na mag-fiber ako tapos hindi ko pinansin. Sabi ko, wala yan, hindi ako mag-fiber. Ah. Kumpanya na lang ako magtatrabaho. <laughs> tapos eh, medyo, na-burnout ako eh, kaya nag-resign ako tapos ayun, nag-fiber. Sige, Mel, pa, ano, sorry na, mag, paano ba yung fiber? <laughs> eh, buti na lang. Okay, maganda kasi, kasi isipin mo, kapag nag-work ka, may sahod kang fix. Kahit na gano'n yung okay. Ah, effort mo, kahit na magpuyat-puyat ka, fix yung sahod na, mo ganun pa rin. Yeah, tama yung sinabi yeah. ni Russell din. <laughs> oh, pero kapag tama, nag- nag-freelance ka, <laughs> Oh, ayan. yan. Pag nag-freelance ka naman, pag Real sobrang talk. busy ka, ibig sabihin nun, malaki yung kikitain mo after kasi nagpagod ka eh. Tsaka pag nag, ano ka, pag nag-freelance ka na, di ba? Gagawin mo lahat para lang mag-stay ka doon sa freelance. Ayaw mo na mag-commute ulit, ayaw mo na ng office drama, oh. ayaw mo na ng, <laughs> oh. ayaw mo na ah. ng Christmas party. Oy! Ayun. <laughs> Nag-office ako! Alaga. Nag-office? Balikan na lang, di. Huwag ka na lang, huwag ka na dyan. <laughs> Paturo ka na kay Mel kung paano. <laughs> As Ay, may, may mga nakakamiss pa ding bagay. Mga nakakamiss pa ding bagay sa office. Eh. Oo, oh, may, meron pa rin. Pero ni Mel. Pero hindi ako babalik kasi. Eh. Hindi pa rin ako babalik. Ayan. Um, sa mga katrabaho ko, mahal na mahal ko kayo. Tapos yung kumpanya <laughs> namin, napakapait. Pero ano naman, magta-transition din eventually doon. Kasi Oo. tingin ko talaga yung artist, mas magaling siya. Ganun- Mas ma- mo. ma-optimize yung work niya pag sarili niya oras eh. Yung walang Mm. pressure talaga. Oo. Mm. Pero wala, wala naman ako problema sa mga tao na ganun, nasa office na trabaho. <laughs> Gigil siya. Go lang. Go lang. I am up for Yung that. parang ano eh. Oo nga. Kasi dahil nga office, may mga brand guidelines. Talagang oh, ayan, di kahit ba? sabihin artist kayo, nakakulong ka pa rin dun sa oh, sinusunod diba? mo para sa party. Parang hmm. gusto mo sumabog. Ganun lang. oh, kapag ka nagdodrawing ka ng personal na bagay eh, nakikita ng mga office mate mo eh. Ayun din oh, pala, oh, yeah. pag, pag di ba, patingin ko nakakatulong yun pa, para magkaroon ng drive. Paggawa ka ng gawa ng art para sa iba, parang magugutom ka hmm. ulit para sa sarili mo. Gusto mo gawin yung sarili hmm. mo naman. Eh, ganun. Noon. Tama, tama. Ganun kasi sa company kasi parang yung minsan natapos mo na yung trabaho mo na maaga eh. Na, na awkward na pag nagdo-drawing ka ng personal okay stuff. ako naman, di ba? <laughs> Okay ako naman. Oo, oh, ayun, yun. Alam mo, Carlo, yung, kay, ah. yung storya kay Togashi. Kasi si Togashi, uh, di ba, sa Hunter Hunter. Tapos may mga uh, issue din siya sa, ano, di ba, sa Shonen Jump. Ah, oo, uh, nasasakal din siya dun. May rumor uh, daw na nag-indie siya pag hayato ah, talaga? siya, gumagawa siya ng mga indie. Sumasali ah. siya sa mga ah. comic eh. So, doon niya nilalabas Parang yan yung nakapag-usapan ano natin kay Budget. Oo. Oh. Ah. Yun na si... Oo, oh, yan, yan, yan, yan, yan. Yung pinapakita niya yung tunay niyang anyo. Oh. Yung pala mga hentai ginagawa niya, no? Hentai pala. naka, naka. <laughs> mga dude. Mga doji. <laughs> Gumagawa ng doji ng Dragon Ball, no? Yeah. <laughs> oh my God! Kanya pala yung nagsisirculate ng from the... Oo, hindi mo alam eh. Isipin mo yon nasa at the peak of your career ka na, pero babalik ka pa rin sa indie. Mm. Ito baliktad. Indie, tapos lahat gusto mo publish, no? Baliktad. Ngayon. <laughs> Ayan. Um, bilis ng oras, ano na. Um, more than one hour na tayo. So ano... Oh, Kapag Man. kapag may mga ano, kapag hihingan ka ng advice Carlo kasi ang dami mo nang nagawang comics eh. So paano mo oh, yes. ano yung mga natutunan mo na pwede mong i-share sa mga mas batang komikero na nahihirapang makatapos ng gawa nilang comics? Ano yung ma-advise mo sa Or mahirapang makastart. Hmm. Mm, ano, at ah, oh, first of all, yung sa mga nahihirapang mag-start eh mag mag-drawing lang kayo ng mag-drawing ng gusto niyo. Tapos Itong Air of the Kaleidoscope, eh, dinrawing ko lang din naman yung dinrawing yan eh. Tapos, hinayaan ko lang siya na, ano, hindi ko nga alam kung ano story niyan eh. No? Ah, mga 20 pages later, doon ko na nakikita yung form ng story. So, ganun yeah. Hmm. lang. magdrawing ka lang na magdrawing. drawing Ma- ma- lalabas at lalabas yan. ka na lang, libro na, no? Uh, libro na bigla. Uh, Ayun. tapos yun doon naman sa ano, ito yung pinaka-importante yung yung mga nadi-discourage na gusto nang tumigil. Ah, uh, sabi, sabihin niyo na sa sarili niyo na ano, na ka, kapag ka, gumawa ka ng bagong comics nga, eh, doon din pupunta yan eh. Tuloy mo na lang yung ginagawa mo. Ayun. Mm. Eh, meron pa meron pa yung kanina yung sinasabi yung may sasabihin ako kanina eh, yung sinasabi sa akin ng asawa ko na ano mas mahalaga nga daw yung freelancing kaysa sa comics. eh ano, ang meron kasi may time kasi na ano, may time na uh, yung passion mo kasi talaga eh uh, hindi ka makakatrabaho kapag hindi mo ginawa yung pag-comics. Parang, parang oh. naging curse tuloy sa akin yun na nag-comics oh, yeah. ako. <laughs> Ayun, so, ayun na lang, i-balance nyo na lang siguro yung time nyo for comics na ano, freelancing. Kasi ganun talaga, nasa ganitong state tayo ng ano eh, ng lugar na ang comics ay hindi ganun ka ano. Pero Hirap, nag- ah. nagpa-flourish, Hirap. nagpa-flourish siya. Hirap? Ayun. <laughs> Ituloy niyo na kasi yung ting tingnan niyo naman yung 13, 'di ba? Animation na, oh, Pilipino 'yun, 'di ba? Oo. Oh, oh, diba? Pero ilang years? Oh, 15 diba? years bago nang ah, ano, ng tagal. <laughs> mm. Ay, ayoko na mag-office na ako ulit. Uh. <laughs> yan tuloy niya lang, tuloy niyo lang yung moments ah. <laughs> niya. Uh, Kayang-kaya niyo. Sana yun. 10 years. Hindi uh, ko alam kung nagko-comics pa din ako nung 50 years old ako eh. Ewan ko lang. Grabe, no? Uh, uh, ang daming gagawin. Babalikan ko tong video na to. Titingnan ko kung nag-comics pa rin ako ng 50 years <laughs> old Oo. Oh, kaya Kung meron pa rin dito. Ano. ano. to? Carlo, mga resibo to. Pag sinabi mo dito, Resibo wala balikan. Oo, oh, walang balikan. Ah. <laughs> Tingnan natin. Ano pa mangyayari in the future? Mm. Ayan. Ayan na, yung mga generation ngayon, tuloy nyo lang yung pagko-comics nyo. Wala Ang namang dami, ang dami. Ang daming gumagawa. Oo, ang dami na natin dahil sa Oo. pandemic, ang daming gumawa. Yun. Kaya Sana, sana pag, pag natapos yung ano, pag natapos yung pandemic, sana wag kayo tumigil sa pag-comics. Ito Tama. niyo pa rin. Yan. Yan. Yung mga na, yung mga nasa pen lab na yan, napakadaming ano diyan. Ah, oo, potential. grabe, oh. ang gagaling, no? Daming potential. Dami mm. talaga. Parang, pa- parang ayaw mo magpatalo. Mm. <laughs> ano yung ano yung Kapag ako, pag ako nakita niyo ako sa feeds na gumawa ng bagong comics, ano, sabi, i-troll niyo ako ah. <laughs> Bakit din yun, gumagawa ka ng bago. Tuloy mo yung si... erap ka na ito. Ano ba yan? Sinungaling mo si Carlo? Ano ba yan? Kailangan ko maging ano eh, focus. <laughs> may ano, Ayan. may awan ba na libro na susunod? Sa 2021? Ano Wala pa Mukhang malamang 2021. Eh. Oo, oh, oh, yun. 2021. Kung kailangan pa mag-recover, wait natin yung vaccine. hmm Sabi nila meron na daw eh, pero tingnan natin. Abangan nyo Malapit yung... na yan, lapit na yan. Oo. Oh, yung comics community. Magkapasaksak ba kayo? <laughs> Ayoko. Ha? Ah, ano, ano, ano yun? Ano yun? Sure na sure na sure. <laughs> Hindi pa sure. Okay. Hmm. Hindi pa, hindi pa natin alam kung may side effects yung mga vaccine na yan eh. Yeah. Tutubuan ka ng isa pang kamay. Oo, oh, magkakaroon ka ng ano, <laughs> superpower. Upgrade! mm-hmm. Gumaling ka Ayan. mag-drawing, no? Mm-hmm. Upgrade. Gumaling ka mag-drawing pero mababawasan yung lifespan mo ng one half. Balance. <laughs> Kinabukasan ah, wala ka, patay ka. Hindi ka na nag Balancing. Ano, ano, ano yung sa ano? Sa Amis. Saan? Saan? Sa Full Metal, yung equivalent ano yun? Equivalent, ah, equivalent, equivalent exchange. exchange. Pagising mo, yeah. ay gumaling ka mag-drawing. Gumaling ka mag-drawing, <laughs> pero wala ka ng kamay. Dalawa. No? <laughs> <laughs> ganda din ano eh. Ay, ah, yeah. Ganda ng ano, ganda rin ng pagkakasulat nun. Ah, well, oh, pag natapos mo yun, yeah. pag natapos mo yung panoorin, wala kang i-ask na question, nasagot lahat ng tanong. Ang linis, no? Malinis. Mm. Oo. Uh, yun yung ano eh, goal ko na maging ganun yung comics <laughs> ko sana. Tama. Ilang volumes? 27 volumes Ilang yata yung mga... 27. 27 lang ba yun? Ah, uh, kompleto ko yun, 27. Hiromu Arakawa. Ah, uh, Arakawa uh, naman. Galing din yun. 27, 27 years tayong 27 years kasi if mm. for one volume realistically eh, sa atin eh parang for one volume kaya natin for one year hindi. Ayun. Itong ano lang. Hindi, kung... Med- medyo lumalampas din ako ng one year eh. <laughs> lumalampas din ako. Yung sa'yo kasi, so, Carlo, 27 years. ilang years? Ilang years ka mo nagko-comic since 2012? So, ah, yung lahat hat, years. Oh, uh, ah, il- ilang eh. books? T- tingin ko nakatatlo. Oo, oh, nanghihinayang. Eh, kung, kung ipag compile mo, tatlong books oh. na siguro yun, no? Oo, oh, naisip nyo rin pala yun. <laughs> Oh, kung, kung isang eh, comics lang sana yung ginawa ko nun, ano? Dami ko na sanang volume. <laughs> May, mahilig din kasi kung mag-short stories eh. Kaya ito na yung pinaka-compile ko yan. Eh, Naging anthology. Hindi, ano, hindi mapigilan eh. No. Storytelling. Masarap Uh, sana hindi kayo mag-away ni El na nagko-conflict <laughs> yung freelance at comics. Uh, magmahalan din dalawa. Meron kayong <laughs> family. Hater si El, hater. <laughs> hater ka daw. <laughs> Yo, joke lang. Pero wala, <laughs> joke lang daw. Si Mel yun, si Mel, si Mel nagsabi, si Mel nagsabi. si, hindi niya, hindi niya nakikita, wala namang audio. Ayun. Uy, thank you very much. Pero mapapanood niyo mamaya. Oh, thank you oh, sa... Ano to sa eh, pwede niyong balikan. Oh, thank you sa pag-guest. Galing. Mm-hmm. Thank you sa mga nanood. Uh, kay Collector, Salamat. Russell, Ignis, Zenny, Allen, Jermaine, Jumir, Christopher, Nino, Gina, Laris, and Salamat sa mga nanood. Uh, <laughs> yung mga tita mo, Carlo, yung oh. mga tita mo na no. ba? Ah. <laughs> Oo. Oh, salamat sa mga ano, mga kamag-anak ko. Hindi ko kasi nakikita yung chat eh. Yan. So, <laughs> sila tita, hindi Alam, nag-comment oh, sila tita. Oo. Oh. Yan, Papanoorin ko ulit mamaya. so, Sa IK. Maraming salamat, salamat talaga. <laughs> <laughs> salamat sa inyo lahat. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Thank you very much. First podcast, sa, ano. first podcast ko to. Salamat. Mm. Yes. Ganito, ganito pala podcast. Oh. Masaya. Ayan. Kwentuhan. Meron ka ng love, oh, si Laris. Nag-I love youhan sila ng live Ayan. Eh. kanina. Oh. <laughs> I love you din. <laughs> Ako yung hari ka kay May kahati ka. Mm. Uh, tatakbo na sa 2020 kagawad. <laughs> kagawad. so, lead. Ayan. Ayan. Ayan. So, thank you, Carlo. And uh, kita-kits ulit sa ano sa susunod. Sige. I-upload namin itong episode sa Indie Comics Podcast uh, YouTube channel. Please subscribe kasi malapit na kaming uh, ah. mag 1K subscribers. Maawa naman kayo sa oh, page namin. Wow. <laughs> kayo. Oh. Eh. Subscribe na kayo, one like, uh, one subscribe, one friend received. Magkakaroon kayo ng <laughs> friend. Yeah. So, subscribe ano kayo dito. oh, <laughs> social media mo, ano, Carlo, sa Instagram mo, itong Carlo Rosie. Ah, ito yun, hmm. yung Carlo Rosie, double Y. Yan, yeah, yung, saka yung Carlo, yung Carlo Rosie Illustrations sa Facebook, yun, yun lang naman. Yan. Abang, tingnan nyo, yung mga gawa ni Carlo na sobrang gagaganda. Ito, mga digital yeah. art. Sharingan nyo yan. <laughs> Yun naman. Sharingan. Ano to, Carlo? Personal lang to o may trabaho to? Ano yan? Personal yan. Oh, ano yan eh? Inktober yan eh. Kaya ako dito pag-comics yun dahil dahil din October mo may kulay. Baliw. October. Ano, Si Sir Allen kasi eh, na-inspire ako kay Sir Allen, ni eh, color din yung October. Nag-October kasi si Sir Allen. Oh, mga Sir Hindi ko naman na, hindi ko naman na-accomplish yan eh. Hanggang 27 lang nagawa ko diyan eh. Well, at least ako. Kunti na lang. Ang ang dami ko rin. Ang dami ko rin nagawa. Allen. Mm. Yan, Carlo Rossi, Baliw. <laughs> Hindi na ako mag-introvert. Final, final question na lang, Carlo Rossi. Yung Carlo Rossi ba galing doon sa inumin na alak? Oh, yes. <laughs> No, doon yun galing. sa alak. Ayan, sa mga sa mga nagwo-wonder yung Carlo Rossi ay galing doon nung sa grade, Nung grade 3 kasi ako pinainom ako ng Carlo Rossi. Eh. Uh, nagustuhan ko. <laughs> Hindi, hindi. <laughs> anyway. Ah, ayan. Ah. Thank, thank you, Carlo. Thank you, RD. Thank you, Pong. And uh, thank you sa ah. mga nanood ng podcast. Sa susunod ulit, abangan nyo yung episode namin Ayan, sa linggo. Backstage chismisa na. Ayan. Sa linggo. Backstage chismisa!